Astelenek guerdiuntan, France 3 akiten telebistak antolatua zuen debatean, akordioa baiestatu dute Alain Ruse sozialistak eta Françoise Coutan berdeak. Europe Écologie alderdiko autagaia entzun Oui, c'est fait. Ça veut dire qu'une fusion nécessite quand même des discussions entre les têtes de liste, mais pas seulement, des discussions aussi avec les militants. Ils m'ont donné l'aval, on a négocié. Berdeek autagai pasatzeko aulkietan ukanen dituzte bigarren itzulian. Orai arte baino gutiago, zeren hiru eskualden artean Ogoita lau autetxi zituzten berdek. Aldiz, bi dakari orde postu segurtatuak izanen dituzte. Françoise Coutan. Deux vice-présidentes, mais ce qui m'importe moi surtout, c'est qu'on engage vraiment la transition énergétique dans cette région Transizio energetikoa izan bada sozialisten eta berdeen arteko akordioaren pondu nagusi bat, abiadura hondiko treinak ere paper garrantzitsua ukandu. Eta alen ruse sozialistaren gibelegiteak, abiadura hondiko treinbideen dirustatzean, akordioa errestu luke, naiz uzkur egoiten diren berdeak, abiadura hondiko treinen kontra segitzen baitute, eta alen rusek alde. Autagai sozialistak konfirmatu du ala ere Franz 3 akiteneko debatean, eskualde berriak ez dituela dirustatuko abiadura handiko trenbide proiektuak. Soyons francs, je demeure favorable. Argi izan dadin, beti abiadura handiko treinen alde naiz. Dirustatzea da berriz ikustekoa. Ez da gehiago, partaidetza publiko eta pribatu batean oinarritzen ahal. Badira irupista, lehena estatuaren mailegua handi bat, euh, bigarrena karbono zerga, euh, irugarrena euh, bereziki nazioarteko lineri begira, Europa. Je le dis depuis le début, il y aura d'autres... Errepikatzen dut, beste diru iturri batzu izanen dira, orai arteko dirustatze iturrietaz bestalde. Aujourd'hui.